Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Բարքեվատրման արարողություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Երևանում տեղի է ունեցել Արցախի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հանդիպումը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն այցելել է առաջնակից։ Անցկացվել է դիպուկահարների հրաձգության համահայկական մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Մակում տարածվել է Արցախի արտգործնախարարության հուշագիրը։ Հանրապետության ոստիկանության հաղորդագրությունը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ամենամյա ավանդույթի համաձայն Ամանորի նախաշեմին Արցախի նախագահի նստավայրում տեղի է ունենում ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Ավանդույթը չխախտվեց նաև այս տարի։ Երեք նախագահական նստավայրում ապարքեվատրվեցին Արցախցի այն մարզիկներն ու մարզիչները, ովքեր 2018 թվականին մեծ հաջողությունների են հասել միջազգային տարբեր մրցաշարերում։ Մեծ սպորտը պահանջում է մեծ ջանքեր, ուժեղ կամքի դրսևորում։ Անցնող տարին յուրահատուկ էր Ուշուի երիտասարդների աշխարհի առաջնությունում առաջին, պատանիների Եվրոպայի առաջնությունում երկրորդ տեղեր գրաված Արսեն Բաղարյանի համար։ Հերավոր Բրազիլիայում մենք կարողացանք բարձրացնել Հայաստանի դրոշը եւ հնչեցնել հիմնը, ասել է նա կարողացա հասնել իր նպատակին, վճարվելով աշխարհի չեմպիոն։ Հերավերով Բրազիլիայում մենք կարողացանք բարձրացնել Հայաստանի դրոշը եւ հնչեցնել հիմնը։ Հայաստանը պայքարում էր հզոր, հարուստ եւ պարզապես մի քանի զոհներով ավերպետությունների հետ։ Մենք առանց աղմուկի կարողացանք ապացուցել, որ Հայաստանը ուժեղագույն պետությունների շարքում է։ Ուշու կոնֆու ֆեդերացիայի անունից շնորհակալություն հայտնելով բոլոր նրանց, ովքեր օգնելու շարունակում են սատարել այս մարզաձևի զարգացմանն ու տարածմանը, մարզաձևի մարզիչ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը մասնավորապես ասաց. Նման հանդիսավոր բահերին հուզմունք եմ ապրում այն պատճառով, որ միշտ այստեղ կանգնելով ինձ նմանեցնում եմ հայրենիքի սահմանին կանգնած զինվորին, ով արժանավայել կատարելով իր մարտական առաջադրանքը, այդ մասին զեկուցում է հրամանատարական ազնագազմին։ Մենք մարզիչներս ու մարզիկներ զինվորի պես այսօր վկայում ենք, որ մեր երկիրը կարողացել ենք արժանի ձևով ներկայացնել միջազգային տարբեր հարթակներում, մեր մտքում ունենալով հայրենիքի ծառայելու երթումը։ Շնորհավորելով Արցախի բոլոր մարզիկներին ու մարզիչներին 2018 թվականի նվաճած հաղթանակների ու հերթական անգամ Հանրապետության նախագահի կողմից դրամական ապարքեվի արժանանալու համար Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշեց, որ դա քրտնաջան աշխատանքի ու պետական աջակցության արդյունք է։ Նրա խոսքով սպորտի բնակավարում արցախցիների նվաճումները շարունակական են եւ տարեստարի ավելանում է դրանց թիվը, նպաստելով առողջ ապրելակերպի տարածմանը, Արցախում տարբեր մարզաձևերի զարգացմանը, մարզական հերթափոխի պատրաստմանը եւ իհարկե սպորտի միջոցով Արցախն աշխարհում ճանաչելի դարձնելուն։ Ծրագրերը, որոնք իրականացվելու են 2019 թվականին պետական եւ հովանավորչական միջոցներով, ավելացնելու են եւ մարզվելու եւ տարբեր մարզական միջոցառումների մասնակցելու հնարավորությունները։ Կարծում եմ, դա նպաստելու է նաեւ մեր մարզիկների կողմից ավելի բարձր արդյունքների արձանագրմանը։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու ոլորտում արկա խնդիրների լուծումը Շնորհավորելով ու հաջողություններ մաղթելով ապարքեվատրվածներին, նախագահ Բակո Սահակյանը մարզիկներին մաղթեց նոր հաղթանակներ։ Իր խոսքում երկրի ղեկավարը բարձր գնահատեց տարվա ընթացքում մարզական ոլորտում ձեռքբերված հաջողությունները, նշելով, որ մրցակցության հարթակներում նրանք չեն մտածում գնահատականի մասին, բայց պետության պարտականությունն է տեսնել ու գնահատել իր լավագույն մարզիկներին ու մարզիչներին։ Մենք բոլորս ուրախանում ու հպարտանում ենք ձեր նվաճումներով, իր խոսքում ասել է Բակո Սահակյանը process նպաստում է ոչ միայն մեր հանրապետությունում սպորտի զարգացման ու տարածման, այլ նաև Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնելու եւ միջազգային ասպարեզում մեր երկիրն արժանիորեն ներկայացնելու գործին։ Դա յուրօրինակ ծառայություն է հայրենիքին ու հարազատ ժողովրդին եւ արժանի է բարձր Արցախի նախագահն իր խոսքում ընդգծել է նաև, որ պետությունը կշարունակի հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահել սպորտի եւ ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման հարցերը, հետևողական աշխատանք տանել այդ ասպարեզում բարեփոխումները շարունակելու, ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու, արցախցի մարզիկների ու մարզիչների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ Վստահ համատեղ ուժերով կհասնենք մեր նպատակներին Իսկ ըստե շնորհավորում եմ բոլորիդ գալի համանուրին Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ եւ մաղթում ձեզ ձեր ընտանիքներին, հարազատներին ու մերձավորներին քաջալուություն եւ ցանկություն ու ամենայն բարիք մեր հայրենիքի ժողովրդին խաղաղություն ու Միջոցառմանը ներկա էին Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Նույն օրը Բակո Սահակյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել նվիրված ամանորյա տոնական ժամանակահատվածում պետական կառույցների բնականոն գործունեության եւ նախատեսված միջոցառումների պատշաճ կազմակերպման հարցերին։ Խորհրդակցությանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Երևանում 3 երեկոյան տեղի ունեցել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր ոլորտներում փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները ամփոփել են 2018 թվականի արդյունքները եւ հատուկ անդրադարձ կատարել 2019 թվականին սոցիալ-տնտեսական ոլորտում համատեղ ռազմավարական ծրագրերի իրականացման խնդիրներին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Դեկտեմբերի 23-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1500 կրակոց։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 Տոնական օրերին առաջնագծում իրականացվող մարտական հերթապահության ընդգրկված ստորաբաժանումների զգոնությունը բարձրացնելու, հակառակորդի հավանական սադրանքները ժամանակին հավաստանշելու եւ կանխելու նպատակով բանակի հրամանատարությունը ձեռնարկել է մի շարք անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին առաջնագծի մի շարք ուղություններում դեկտեմբերի 28-ին անձամբ ստուգել ու վերահսկել է Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդմամբ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը նաև շնորհավորել է դիրքապասին ծառայողների Գալիկ Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով նոր տարում մարտական, բարոյահոգեբանական ու մասնագիտական որակների հետագա առաջընթաց եւ նոր հաղթանակներ։ Դիրքապահ զինվորականները պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին վստահեցրել են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի կատարել մարտական խնդիր եւ լիովին արդարացնել հրամանատարության ու ժողովրդի ակնկալիքները։ Դեկտեմբերի 28-ին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժարանում անցկացվել է դիպուկահարների հրաձգության համահայկական Անդրանիկ մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլին հետևել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը, բարձրաստիճան այլ զինվորականներ, հյուրեր։ Դիպուկահարների հրաձգության համահայկական մրցաշարն անցկացվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիայի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Թեժու անզիջում պայքարում իրենց ուժերն են չափել Հայաստանի եւ Արցախի լավագույն հրաձիկները։ Մրցաշարի արդյունքներով հաղթող ճանաչված ռազիկները ապարգևատրվել են պատվոգրերով, մեդալներով եւ խորհրդանշական նվերներով։ Շնորհակալություն հայտնելով ակտիվ մասնակցության եւ բարձր արդյունքներ ցուցաբերելու համար Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը կարևորել է պետական եւ մասնավոր կազմակերպությունների համագործակցությամբ անցկացվող նմանօրինակ մրցույթների շարունակականությունը, նաեւ այս ուղղությամբ միջազգային հարթակներում բարձր արդյունքներ ապահովելու համար։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում տարածվել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության կողմից պատրաստված հուշագիրը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում անհայտ կորածների հարցի շուրջ։ Հուշագրում մասնավորապես նշվում է, որ Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև հակամարտության համատեքստում անհայտ կորածների հարցը ցակել է 1991 թվականին Արցախի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնազավալ պատերազմից շատ ավելի առաջ։ Դեռևս 1988-ից 1989 թվականներին տեղի էին ունեցել պատանդառության եւ առևանգման առանձին դեպքեր եւ հետագայում հակամարտության լարման հետ պայմանավորված պատանների եւ անհայտ կորածների խնդիրն ավելի սրվեց։ Ազգությամբ հայերին պատան վերցնելու պրակտիկան լայն տարածում է գտել հատկապես 1991 թվականին Արցախի հայկական բնակավայրերի տեղահանման օղակ գործողության ժամանակ։ Մարդկանց առևանգումները տեղի էին ունենում Արցախի ամբողջ տարածքում, որից հետո նրանք հայտնվում էին ադրբեջանական բանտերում եւ կալանավայրերում, որտեղ ենթարկվում էին դաժան խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի։ Միայն 1991 թվականի 8 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախի տարբեր գյուղերից 640 խաղաղ բնակիչներ անօրինական կերպով ձերբակալվեցին կամ գերեվարվեցին։ 127 հայեր կեղծ մեղադրանքներով դատապարտվեցին տարբեր ժամկետներով ազատազրկման, որոնցից 31-ը մահացել են կանոնավոր բնույթ կրող խոշտանգումների հետևանքով, նշված է փաստաթղթում։ Հուշագրում նաև բազմաթիվ փաստեր են բերվում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում եւ 1994 թվականի հրադադարի մասին համաձայնագիր ստորագրվելուց հետո ադրբեջանական կողմից հայ պատանների եւ ռազմագերիների նկատմամբ խոշտանգումների իրականացման վերաբերյալ։ Փաստաթղթում նաև նշվում է, որ բարձրացնելով անհայտ կորածների հարցը եւ միևնույն ժամանակ հրաժարվելով դրա լուծման համար որևէ համագործակցությունից, Ադրբեջանն ակնհայտորեն քողարկված նպատակները հետապնդում։ Մասնավորապես, ադրբեջանական կողմը փորձում է շահարկել ռազմագերիների եւ անհայտ կորածների հարցերը ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի կողմից Արցախի հանրապետության տարածքում կատարված հանցագործություններն արդարացնելու նպատակով։ Այս արշավը հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները ներառող պետական քաղաքականության մի մասն է, որն ուղղված է հայատյացության հրահրմանն ու հայերի դեմ հանցագործությունների խրախուսմանը։ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ ռասիզմն ու այլատյացությունը հաստատված է նաև մի շարք միջազգային կազմակերպությունների փաստաթղթերում։ Դուք լսում եք լուրեր. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ եւ հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հարգանքի турք մատուցել հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայրենիների հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը ցաղիկներ է դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի, ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանի շիրիմներին եւ ցաղկեպսակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Այժմ լսեք Արցախի ոստիկանության հաղորդագրությունը։ Այն ներկայացնում է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության բաժնի պետ Ֆելիքս Սարությունյանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, նախատոնական, տոնական եւ հետտոնական օրերին հանրապետության ողջ տարածքում եւ մասնավորապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտում առավել ակտիվանում է տրանսպորտային միջոցների շարժը եւ բանուկ հատվածներում որոշ դեպքերում առաջացնում խցանումներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հրահանգված է անհանդուրժող գտնվել երթևեկության կանոնները խախտողների եւ հատկապես ոգելից խմիչների ազդեցության տակ տրանսպորտային միջոցներ վարողների նկատմամբ։ Ձեր հանգիստը լիարժեք ապահովելու նպատակով ոստիկանության պետի կողմից հաստատված միջոցառումների պլանի համաձայն տոնական օրերին ոստիկանության ողջ անձնակազմը անցնելու է ուժեղացված ծառայության։ Առաջարկում ենք ըմբռնումով մոտենալ ոստիկանության ծառայողների ներկայացրած օրինական պահանջներին եւ նպաստել հասարակական կարգի եւ երթևեկության անվտանգության ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Ճանապարհային ոստիկանությունը կոչ է անում ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն եւ զգուշություն, ավտոմեքենաների անվադողերը փոխարինել ձմեռային անվադողերով կամ անվաշղթաներով եւ ձյունածածկ ճանապարհատվածներում չգերազանցել արագությունը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր կեսօրվա դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է, դժվարանցանելի է Սոտ Խարվաճար ավտոճանապարհը, վարորդներին խորհուրդ է տրվում մարզեր երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։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 Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևելանկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։